kial infanae cantoi helpas ce aciro de lingvo. Cun proximume unu iaro, infanoi comensas paroli. La lernado de la che patra lingvo tamen comensigas signife pli frue. Cerbo curentai analizoi nun montras la unuae sonoi estas ec conatai nur en la agio de sep monatoi. Antau tio la beboi emas orientigi pli lau ritmo cae melodio. Infanae cantoi estas idealai por tio. Iam longe antaol ol ili en agio de circa unu jaro parolas sian unuan vorton, la beboi occupigias prisia che patra linguo. Oni ec conas, ciel ili attente auscultas cae reagas pri al parolo, a parte forte pri troigitai accentadoi cae cantumado, cio pruveble helpas ce aciro de linguo. Ancau melodioi supposeble ludas apartan rolon, cantoi en ciui la texto estas varia, helpas aciri ec pli grandan vorto stocon en la dua vivo iaro, ciel tion resultigis studaggio, ciu estis publicigita en octobro. Cai rilate al lingua disvolvigio, dum la unuae vivo monatoi ocasas multe. Tio estas elegebla el la conduto, cae estas pruvebla per experimentoi. Pro tio oni exemple scias, che beboi, jam cun quar, gis ses monatoi, comprenas un uopain vortoin. Ecte celca iaroi oni povas ancau pli mal pli recte esplori, cio ocasas cela acir de lingvo, en la cerbo. Au ciui neuronai procesoi estos la baso por tio. Nome, help de electroencefalogramoi, e Tia prilumigo nur antau longe montris, che iam nov nascitoi povas distingi sian gepatran lingvon de aliai lingvoi, do che la lern proceso iam comencigias antau la nascigio. Ancaula esploristinoi de la Brita Universitato en Cambrigio utiligis por sia studaggio la mesuradon de cerbae curentoi. Tiel ili volis constati, ecte de ciam beboe povas ecconi coni sonain etsoin. Sonoi estas consideratai la plei mal grandai elementoi de lingvo. Ilia cono estas necessa por povi formi senso hava in vortoin cae frasoin. La teamo mesuris la cerbain in curentoin de la samai quindec peboi en la agio de quar, sep, cae dec uno monatoi. Dum oni audigis al ili infanain cantoin, en filmetoi. Tiui registrajoi estis comparitai cun mesurado ce plencresculoi, ciui same audis tiuin cantoin. La activezzo schemo montras en la concernai casoi ciel beboi cae plencresculoi perceptas la auditajon. La comparo resultigis che unuai foneticae lingvai etsoi estas bildigitai en la cerbo nur en la agio de sep monatoi, quancam la beboi, etiu tempo iam comprenas simplain vortoin. Ancau poste, en la agio de dec unu monatoi, la concernae progressoi estas mal rapidae, etiu agio multae infanoi est primas iam unuopain vortoin. La autoroi de la concludas el tio che la ellernado de specifai sonoi cae iliai etsoi estas tutte netiel decidai por la aciro de lingvo, kiel oni povus supposi. Versaine helpas aliai acusticae signaloi ce la Exemple, la parol ritmo, quiu ec estas exemple per la alternanta accentado o per la levado o mallevado de la vocio. Tiu in variajo in iam audas ancau nenas citoi en la patrina sino. La esploristinoi el trovis che la ritmo de parolado ludas en tio gravan rolon ni credas che la parol ritmo estas la gluaggio quiu subtenas la disvolvigion de bone funccianta lingua scheletto, clarigas la neuroscienzistino. Lausci, la ritmezzo, estas kiel scheletto, en kiun la beboe enconstruas la in informoin. Tiel ili exemple lernas la tipan schemon de anglai vortoi ce mami au dedi cun la accento sur la unua silabo. Helpe de tiai schemoi eblas exemple constati ciam vorto comencijas cae ciam gi finijas. Cio, cio pli fortigas tiun ritmetson, exemple cantoi au rimajoi, estas pro tio helpa por la beboi. Ge patroi tia laula esploristino parolu laueble multe cun siai beboi, au cantu infanain cantoin. Char ciu lingvo de la mondo havas certan ritmon. Tio ocasas iace plei multai homoi tamen automate. Ni estas programitai accenti tion ecte ciam ni parolas cun beboi.